sadisan nukta ya sita istighlalu alwaqt jambo muhimu sana katika nasaha ambazo shekhi anazitoa kwa wanawake nukta hii ya sita istighlalu alwaqti kuutumia vizuri wakati istighlalu alwaqti kuutumia vizuri wakati يقول حفظه الله تعالى فتاة الإسلام أي يا فتاة الإسلام أي إيوة بنتي وكي إسلام مسجان وكي إسلام احرصي بارك الله فيك كبيا أكبريك الله ويمنمك على استغلال وقتك بما يعود عليك بالنفع في العاجل والآجل كبيا ويمنمك وكي وكي إسلام Allah akubariki eh juu ya kuutumia vizuri wakati wako ala istighlali waktiki juu ya kuutumia vizuri wakati wako bima yaudu alayki bin naf'i kwa kulifanya lile ambalo linarejea kwako wewe mwanamke kwa manfaa bima yaudu alayki bin naf'i kwa kulifanya lile ambalo linarudi kwako wewe mwanamke kwa manfaa kwa maana utumie wakati wako kwenye jambo ambalo litakunufaisha wewe jambo lenye manfaa usipoteze wakati kwa hiyo bima yaudu alayki binnafi kwa lile ambalo litarejea kwako wewe kwa manfaa fil ajili wal ajil ay fi dunya wal akhirah katika dunia al ajil ad dunya katika dunia wal ajil ay wal akhirah na akhirah yani utumie wakati katika mambo ambayo yatakunufaisha wewe katika dunia yako na katika akhira yako anaendelea shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala akisema wa'lami nafahamu wa'lami nafahamu ewe mwanamke anna alhayata mahma mtaddat fahiya qasiratun kwamba hakika maisha hakika uhai kwa vyovyote vile utakavyorefuka anna alhayata hakika uhai mahma mtaddat kwa vyovyote vile ambavyo utakavyorefuka fahiya kasiratun bado utabakia wa uhai ni mfupi hata kama utapewa miaka mia miaka mia mbili miaka thamanini tisini ukapewa umri mrefu lakini bado huo umri ni mchache sana ha? kwa namna ambavyo unatakiwa ujipange katika amali zako bado huo muda ni mchache kwa hivyo shekhe anasema kwa vyovyote ambavyo muda utarefuka yani maisha yako na uhai wako utarefuka fahiya kasiratun basi huo uhai bado utakuwa ni mfupi tu wa waqtul muslima nafisun jiddan na wakati wa mwanamke wa Kiislamu ni, ni ghali sana eh? wa waktu almuslima nafisun jidda na wakati wa mwanamke muislamu ni wakati thamani sana wakati kwa mwanamke wa Kiislamu ni kitu ghali eh? chenye thamani kubwa kaifala la wa waktuha huwa hayatuha wa ra'su maliha vipi isiwe hivyo eh shekhe anastaajabu hapo kaifa la vipi isiwe hivyo yani vipi wakati usiwe jambo ghali kwa mwanamke wa Kiislamu kwa nini isiwe hivyo kaifa la vipi isiwe hivyo wa waktuha na hali ya kuwa huo wakati wa mwanamke huwa hayatuha ndiyo uhai wake wa ra'su maliha na ndiyo mtaji katika mali yake kaifa la vipi wakati usiwe ni jambo la thamani kwa mwanamke wa waktuha na hali ya kuwa wakati wake huyo mwanamke huwa hayatuha ndiyo uhai wake wa rasu maliha na ndiyo mtaji wa mali yake wakati ndiyo uhai ha? anatuambia shekhe hapa eh? na wakati mfano wake ni kama mfano wa mtaji katika biashara yako huwezi kucheza na mtaji bwana unaweza ukacheza na faida ukatumia hovyo hovyo lakini si mtaji sababu faida kesho inaweza ikaletwa tena kwa sababu mtaji upo ukaitumia leo lakini kesho kwa sababu mtaji upo biashara inazunguka ukapata faida nyingine lakini ukichezea mtaji aa, hapo umechezea kitasa kwa maana hata ile faida hutoipata tena sasa wakati kwa mwanamke mfano wake ni kama mfano wa mtaji katika katika mali na hata si mwanamke tu wakati kwa muislamu yoyote yule awe mwanamke au mwanaume lakini maneno hapa yanaelekezwa kwa wanawake shaka anasema fa in hafidhatuhu fazat wa sa'idat ikiwa mwanamke atauhifadhi wakati wake fa in hafidhatuhu ikiwa mwanamke atauhifadhi atauhifadhi wakati wake kwa maana utauchunga wakati mwanamke fazat atafuzu huyo mwanamke wasaidat na atapata utukufu wa in dhayaathu khasirat wa shaqiyat na ikiwa mwanamke ataupoteza wakati wake wakati ukaenda bure kabisa eh ikawa ni mtu hautilii maanani wakati wake wa in dayatuhu na ikiwa ataupoteza wakati huyo mwanamke khasirat atakuwa amepata hasara wa shaqiyat na ata, atakuwa ni muovu vile vile atapata ubaya kwa sababu ya kuupoteza wakati ahamiyatil waqti na kwa ajili ya umuhimu wa wakati anaendelea shaka wetu eh waliahamiyati waqti na kwa ajili wa umuhimu wa wakati yani kwa waislamu katika kuonyesha umuhimu wa wakati asema aksama Allahu jalla wa ala bihi fi kitabihi fi mawadhi adida ameyapia Allah aliyetukuka na aliyejuu kwa huo wakati fi kitabihi katika kitabu chake yani kwenye Qur'an Allah ameuapia wakati kiapo chake amekiapa kwa wakati fi mawadhi'a adida katika maeneo mengi tu kwenye Qur'an Allah ameuapia wakati minha miongoni mwa hayo maeneo katika Qur'ani qauluhu ta'ala ni kauli yake ta'ala aliposema walfajri na naapa kwa wakati wa alfajiri alfajiri ni wakati na Allah ameapa kwa wakati huu pana, pana jambo la kuzingatia hapo eh wa kauluhu ta'ala na kauli yake ta'ala wadhuha na naapa kwa wakati wa dhuha kama huu tuliokuwa nao sasa hivi huu ni wakati wa dhuha Allah ameua pia wakati eh kauluhu ta'ala na kauli yake ta'ala wal-layli idha yaghsha na naapa kwa wakati wallaili na ninaapa kwa usiku idha yaghsha pindi unapofunika kila kitu giza likiingia kila kitu kimekuwa cheusi mtaambiana washata kuna giza jamani kwa sababu kiza cha usiku kikiingia kinafunika kila kitu sasa huwezi kuona mpaka uki, ukiwa na nuru eh Allah ameapa ame kwa, kwa usiku usiku ni wakati walaili na apa kwa usiku idha yaghsha pindi unapofunika kila kitu Allah hakuwapa bure alipozia pia nyakati kuna hikma na kwamba inatakiwa waislamu wazichunge nyakati zao sasa anasema fa'ala almuslima na ni juu ya muislamu an tattaqiya Allah muislamu mwanamke eh? fa'ala almuslima na ni juu ya muislamu mwanamke an tattaqiya Allah fi nafsiha amche Allah katika nafsi yake eh na saa kwa mwanamke wa Kiislamu eh wa an tahfadha awqataha wa an tahfadha awqatiha na zihifadhi nyakati zake na ikiwa utaifanya ni jamu taksir basi ni awqataha waqtun awqat wa an tahfaza awqataha na azihifadhi nyakati zake fima yanfa'uha katika lile ambalo linamnufaisha mwanamke mwanamke auhifadhi wakati mwanamke muislamu na hizi nasaha zaelekezwa kwa wanawake lakini pia zinawahusu wanaume waislamu wote kwa ujumla wa uchunge wakati bali anasema wa an la tatruki wa an la tatruki waqtan mu'attalan na kwamba asiache mwanamke usiache mwanamke wa an la tatruki waqtan na wala usiuache mwanamke wakati muattalan eh wenye kukaa bure tu min amalin yanfa'uha kutokana na amali itakayomnufaisha mwanamke wala tatruki waqtan na wala asiache mwanamke wakati muattalan ulio wazi ulio bure tu min amali asiache wakati wowote ambao umeachwa tu na kutokufanya amali yamfauha amali ambayo itamnufaisha kwa maana usiuache wakati ukapita bure bila kufanya jambo la kukunufaisha sasa sisi katika wakati tulionao tunapoteza sana wakati hatuchungi wakati imefikia mahala utadhani kwamba jambo la kupoteza wakati ndiyo mafundisho ya Uislamu namna waislamu wasivyochunga nyakati zao alafu eti jambo la kuchunga wakati linaegemezwa na wasiokuwa waislamu kwamba ndio watu wenye kuchunga wakati eh, watu ambao ukifunga nao ahadi kwa taimu fulani basi atafika hapo kwa taimu hiyo na, na pengine akawahi kabla ya hapo kuna watu wana, wana, wana, wanafuatilia sana time zao hawezi kupoteza wakati jambo hili katika wakati tulionao linanasibishwa na watu wasiokuwa waislamu mtu anasibisha jambo hili la kuchunga wakati analinasibisha na wazungu bwana eh mimi ni mtu wa kwenda na time kaka sina time za kupoteza mimi nina ahadi za kizungu eh ya kujifundisha mambo atapoteza umri wanawake wamehamia wa, wa, wa huko wengi katika wanawake wa Kiislamu na hata katika wanaume wa Kiislamu lakini mazungumzo yangu ni ya wanawake sawa kuna faida zinapatikana katika hizi simu zetu yategemea unapozitumia bila ya shaka zipo basi tumia simu hizi kupata faida pana darsa unasikiliza waitumia kujifunza mambo ya kiilmu kuna barnamiji mathalan iko pro programu au ratiba ya kusomesha Qur'ani kaida wasoma au durusi za ilmu wajifunza unaona bwana au kuna mambo ya manufaa katika dunia yasiyokuwa na maasiya unajifunza lakini kwa wakati fulani wakati mwingine utumie katika mambo mengine lakini sio kutumia katika upuuzi tu au ikabakia mwanamke yeye eh, siku zote akishika simu anaangalia urembo na mapishi maana ndiyo mambo ya wanawake hapa namna ya kujitia makeup kuna makeup hii imeingia kisasa pana wanja huu pana kitu hiki ikawa kanapoteza umri hapo kajipaka kajifuta kajipaka kajifuta eh masaa basi hakuna jambo lingine eh ni ulimbwende tu huo hakuna kazi nyingine ya kufanya au mapishi kaangalia mkate huu katoka kaingia huu mkate wa kumimina kaangalia boflo kaenda kwenye kupika hiki kurudi hiki ndiyo ndiyo shughuli yake siku zote sisemi kwamba msijipambe kwamba mkae na sura za kazi aa sio sawa mtawaudhi hawa wazee sisemi kwamba msipike vitu vizuri vitamu watu wakafurahi haya ndio majukumu yako lakini basi shughulikia mambo yako ya kidini vile vile kupitia hizo simu sasa tunapoteza nyakati sisi sikwambii vijiweni eh vijiwe vya wanaume na wanawake maskani watu watakaa kwenye maskani wakipiga porojo kwa mambo ya kilimwengu tu na pengine baadhi ya maskani za watu wasiokuwa na dini wallahu almusta'an yakapatikana maasi hapo watu wakasemwa watu wakasengenywa watu wakarambwa visogo unaona bwana pengine watu wakatumia lugha za kutukanana kwenye vijiwe watu wakafanyiana kejeli ikapatikana ni tabaghu watu kubughudhiana pana baadhi ya vijiwe vina, vina hali hizo ukasikia watu wametukanana wengine wameshikana mashati wataka kupigana muda mrefu unakuta maskani zetu na vijiwe vyetu ndio vina mambo haya sikwambii hivyo vijiwe vya wanawake vya kusukana mtu atatoka mtaa wa kwanza kwenda mtaa wa pili pengine hapo anapokaa kuna mtu anajua kusuka anajua kusuka hasa kuna jirani yake anakaa naye ni msusi mzuri au ana mzazi wake anajua kusuka au dada yake lakini atamwacha atatoka nyumbani kwake mguu mosi mguu pili kuna msusi fulani anamfuata sio kama anakwenda kusuka kule anafuata maneno na umbea eh kuna habari mpya mpya akifika hapo ni domo tu watu watasemwa kwelikweli hapo wanawake wanapenda vijiwe hivyo eh au ninakwenda kuchora piko kwa fulani au ninakwenda kupaka hina huko bwana ni kijiwe hicho atapoteza muda watasemwa watu hapo watu watachambuliwa eh nyambu nyambu hata yeye mwenyewe pia atakuwa anajihofia akiondoka pia anaacha lindo eh anaacha mtu amlindie hebu shoga yangu niangalilie mimi natoka kama nitasemwa uniambie maana anajua hapa haachwi mtu kijiwe hichi wakati unapotea kwa mambo kama haya wanawake wa Kiislamu msiyafanye haya wallahi ni majuto kwa hivyo shekha anatuambia mwanamke asiuache wakati ukapita bure kapita tu bila kufanya amali ambayo itamfaa bali anaendelea wantuhasiba nafsaha lailan wa nahara sabahan wa masaa na mwanamke ihesabu nafsi yake hebu jitathmini jipekue una ibada kiasi gani wewe mwanamke yapi katika mafundisho uliopewa na Mola wako wewe tayari umeyatekeleza na unayatekeleza ipasavyo pana mangapi yamekupita umesimama vipi wewe upande wa Allah yahesabu madhambi yako na mapungufu yako ili upate wakati wa kufanya tauba anasema shika hapa mwanamke ajihesabu wa hasiba nafsaha na ihesabu nafsi yake mwanamke wa nahara usiku na mchana sabahan wa masaan asubuhi na jioni jipekue ili upate kubadilika fi qawliha wa amaliha ajihesabu katika kauli zake huyo mwanamke fi qawliha ajihesabu katika kauli yake wa amaliha na katika na katika amali yake kwa maana matendo yake watarkiha tarkiha na ajihesabu kwenye kuacha kwake mambo wa kalamiha na ajihesabu katika maneno yake anayoyazungumza wa sam'iha wa basariha ajihesabu katika kusikia kwake na kuona kwake aangalie masikio yake yanasikiliza nini umepewa neema ya masikio wewe unasikiliza vitu gani unasikiliza kheri unasikiliza mambo ya taa au ni mtu wa kusikiliza maasi ikawa unasikiliza fitna unasikiliza umbea tu unasikiliza miziki na mambo mengine mabaya mabaya lakini jicho lako unaangalia nini Allah amekupa neema ya macho unaona wewe sio kipofu ni mwanamke una macho yako yanaona vizuri kabisa unayatumiaje je unatizama vya haramu hebu angalia unavyovitizama wewe katika televisheni yako mathalan TV yako angalia unavyovitizama katika simu yako ni vya halali unatizama mambo gani lakini ukitembea barabarani unatizama nini unainamisha jicho lako mwanamke yote haya ni mambo ya kujipekua wanawake wa Kiislamu ufanye hivyo hata tarbaha mpaka apate faida hatta tarbaha awqataha mpaka azifaidi nyakati zake huyu mwanamke wayaslama laha dinuha na ipate kusalimika kwa huyo mwanamke dini yake wayaslama laha dinuha na ipate kusalimika kwa huyo mwanamke dini yake wayazku imanuha na ipate kutakasika imani yake huyo mwanamke anasema qala ash-sha'iru amesema mshairi akinasihi kuhusu wakati walwaqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhi'u maneno mazuri ya mshairi hayo ya mshairi anasema wal waqtu anfasu ay aghla na wakati ni kitu cha thamani sana maunita bihifdhihi ambacho umesisitizwa kukihifadhi kitu hicho waqtu na wakati anfasu ni kitu cha ghali mno ni kitu cha thamani sana maunita bihifdhihi kitu ambacho kumesisitizwa kukihifadhi kitu hicho eh kisha anasema wa arahu ashala na ninauona wakati ndiyo kitu chepesi zaidi wa arahu ay alwaqt wa arahu ashala na ninauona wakati ndiyo ndiyo kitu chepesi zaidi au ndiyo jambo jepesi zaidi wa arahu na ninauona wakati ashala ndiyo jambo jepesi zaidi ma ambalo alaika yadhiu kwako wewe linapotea alaika bimaana fika wa indak wa arahu eh na ninauona huo wakati ashala ndiyo jambo jepesi zaidi ma ambalo alaika yadhiu kwako wewe linapotea maana ya ubetu huu kwamba wakati mshairi anasema wakati ni katika mambo ya thamani ambayo mtu amehimizwa kuyachunga lakini kwa masikitiko huo wakati ndiyo jambo ambalo linapotezwa na watu kwa urahisi kabisa wakati ni thamani lakini ndio watu hawajali ajibu jambo la ajabu sana hili kwa hivyo wakati ni katika jambo la thamani ambalo umesisitizwa kulilinda lakini mshahidi anasema anaona kwamba huo wakati ndiyo jambo jepesi kabisa ambalo lapotea kwa mtu wakati ndiyo jambo la thamani ni kwamba watu hawajajua nafasi ya wakati lau wangelijua nafasi ya wakati wasingeliupoteza bure nyinyi mnajua faida za pesa na ndio maana hamzipotezi eh mnazichunga kweli kweli mko makini kwenye kuchunga mitaji yenu mko makini kwenye matumizi yenu kwa sababu ni dunia basi ungejua nafasi ya wakati pengine ungeuchunga kuliko hizo fedha kwa sababu wakati ni kheri ya kila jambo haya anaendelea shaka akisema eh fayajibu ala almar'ati almuslima sasa panawajibika juu ya mwanamke muislamu an tantahiza furasa alhayati azitumie fursa za uhai fursa za maisha fayajibu ala almar'ati almuslima na inawajibika juu ya mwanamke muislamu an tantahiza furasa alhayati azitumie fursa za uhai washababi na fursa za ujana wa siha na fursa za afya Allah amekupa wakati ambapo uhai wako bado ni madhubuti eh wewe ni kijana una nguvu masha Allah binti bado kabisa mbichi kama ni kijana bado barobaro una nguvu zako lakini Allah amekupa asiha amekupa afya huumwi wewe huna maradhi yanayokusumbua una afya njema unaweza ukaenda huku ukarudi huku ukafanya hili ukafanya lile uko fiti kabisa basi fahamu hili kwako ni fursa uwe ujana ni fursa uutumie utakuja kujuta itafika wakati ujana huo utaondoka ikiwa utapewa umri utaukosa huo ujana kuna mambo ambayo ungeweza kuyafanya katika ujana hutoweza kuyafanya katika uzee sasa utapokuwa mzee kwa kuwa uliyazembea utajuta na pengine usiufikie huo uzee labda ukaondoshwa ulimwenguni wewe ukiwa kijana eh ukasimamishiwa uhai wako katika ujana tumewazika vijana wangapi sasa vijana wangapi wamezikwa wakiwa vijana wabichi na pengine misiba mingine imewatokea nyinyi wenyewe watu katika familia yako kaka yako dada yako mwanao eh ameondoka mbichi kabisa sasa wewe una, una guarantee gani kwamba wewe huwezi kufa sasa hiyo neema ya ujana tuitumie vizuri wanawake eh itumieni vizuri neema hiyo ya, ya ujana na neema ya afya sasa hivi mambo mengi unaweza kuyafanya bado una nguvu fanya kwa hivyo shekhe anasema ni wajibu wa mwanamke azitumie azitumie fursa za uhai ujana fursa za ujana na fursa za afya walfaraghi eh, na fursa za wakati bil amali salihi kwa kufanya amali njema azitumie fursa hizo kwa kufanya amali njema maadamat ay hadhihi almar'a muda wa kuwa huyu mwanamke huyu qawiyatan bado ana nguvu zake qadiratan ana uwezo sahihata albadani was walbasar ni mzima wa kiwiliwili na masikio yake na macho yake muda wa kuwa bado ana nguvu zake ana uwezo wake ana siha katika kiwiliwili chake ana siha katika masikio yake na macho yake basi atumie hiyo nafasi vizuri kabla hujakongoroka maana uzee unakuja ikiwa utapewa umri huo mwili uliokuwa nao ambao huutumii katika kheri e, ni shepu tu nzuri ulionayo ukiringa nayo tu na kuwababaisha watu kwa shepu yako itakongoroka hiyo itakuwa ita, itafikia wakati haipo uzima uliokuwa nao pengine maradhi yatakuja eh utapata maradhi ulikuwa unaweza kwenda kwenda huku na kule usiweze kwenda huwezi kwenda darasani huwezi kuhudhuria kheri mbalimbali ulikuwa unaweza kuswali kwa kusimama ukapata ujira mkubwa zaidi huwezi tena na wengine wanapata maradhi ya akili hata ibada zinasimama kuna mambo mengi lakini masikio yako sasa hivi ni mazima sikiliza kheri wakati huu kuna maradhi utashindwa kusikia hizo kheri utatamani usikie lakini usikii ushapigwa kiziwi ushapigwa uziwi ni kiziwi sasa wengine ni vipofu wanatamani kuona khairi tumia fursa hizi shekhe anasema qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan tazula qadama 'abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah wa 'an shababihi fima ablah wa 'an malihi من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به الحديث عند الحاكم والبيهقي كتك شعب الإيمان والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى سيهيشا نهيني حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم أنا, أنا تومبيا لن تزولا قدم عبد haitopiga hatua moja eh haitopiga hatua miguu miwili ya mja yoyote يوم القيامة siku ya kiyama hatta yusala an umrihi fima afnah swali zito hilo mpaka aulizwe huyo mja huyo kuhusiana na umri wake ni katika jambo gani ameumaliza huu umri ulipewa umri wewe miaka 20 30 40 60 80 na kuendelea uliutumia umri huo kwenye mambo gani vipi uliumaliza umri wako hebu tuambie mpaka yanakujia mauti yako wewe una umri wa miaka 50 umepitia vipindi mbalimbali vya umri wako vipindi vya utoto ukabalehe wewe ukaja kipindi cha ujana hapo ukakomaa kipindi cha utu uzima na ukaingia katika uzee sasa mpaka umri umekwisha umeumaliza umri wako katika mambo gani swali hili kila mmoja katika sisi atakumbana nalo na utovuka hatua moja kwenda mbele mpaka ujibu an umrihi fima afnaa ataulizwa kuhusiana na umri wake ni katika jambo gani ameumaliza huo umri eh wa an shababihi fima ablah na ataulizwa kuhusiana na ujana wake ni katika jambo gani ameuchakaza huo ujana sasa umekuwa mzee umechakaa huna ujana tena mashavu yamekudedea mashavu yameteremka pua imetawanyika nywele zimekuwa nyeupe zilikuwa nyeusi mwenyewe tena ulikuwa na nywele ndefu nzuri kabisa ukiziachia mpaka begani sasa umekuwa na kipilipili cha mvi nywele zimekatika ushachakaa sasa utaulizwa ulipewa ujana wewe mpaka ukachakaa uliutumia vipi ujana wako wakati una nguvu Allahu almusta'an maswali magumu haya maana tunapitia kipindi cha ujana na, una, na uzembe unaonekana katika umri huu wakati ujana huu ni fursa kwetu sisi sasa watu wanaotumia ujana vibaya unaotumia ujana katika wizi kwa kuwa una nguvu unaotumia ujana katika utapeli unaotumia ujana katika ukahaba unaona ndio fursa ya kujiuza hiyo sasa kwa sababu ni kijana una shepu wewe mwanamke watu wakikuona wanakupenda sasa unautumia ule ujana wako katika uzinzi na ufuska eh yataulizwa hayo wa an shababihi na ataulizwa mja kuhusiana na ujana wake fima ablahu ni katika jambo gani ameuchakaza huo ujana eh? wa an malihi na kuhusiana na mali yake ataulizwa kuhusiana na mali yake min aina ktasaba kutokea wapi ameichuma hiyo mali vyanzo vyako vya mapato una mali wewe ulipata ulikuwa na mali ima iwe mali nyingi au mali kiwango cha kati au mali kidogo almuhim almalu indak wewe una mali utaulizwa kuhusiana na vyanzo vyako vyanzo vya kuipata hiyo mali yako ni vyanzo vya aina gani ikiwa vyanzo vya mali yako ni halali fa anta minan najin utakuwa wewe ni katika walio waliookoka lakini ikiwa vyanzo vyako ni vya haramu ha fa anta minal halikin wewe ni katika walioangamia anza kujitakasa kuanzia sasa upo hai kwa hivyo an malihi na kuhusiana na mali yake min aina iktasabahu ni kutokea wapi ameichuma hiyo mali wa fima anfaka eh na kwenye yapi ameitoa mali hiyo wa fima anfaka na kwenye yapi wa fima anfaqahu na kwenye yapi ameitoa mali hiyo kwa maana umeichumaje na umeitumia vipi ha? inawezekana ukasalimika mathalan kwenye kuchuma ikawa vyanzo vyako ni vya, vya halali biashara za halali masha Allah umeajiriwa unatekeleza wajibu wako unalipwa mshahara na posho zako za halali kabisa au ni mali ya halali umeirithi kwa wazee wako walikuwa watu wana uwezo ukaachiwa mali umeachiwa nyumba ukaachiwa mashamba umeachiwa mifugo umeachiwa biashara umeachiwa pesa taslimu ziko benki vitita vya hela halali kabisa pana watu wanakutana neema hizo wengi tu haya sasa huo urithi uliopewa au mali ulioitafuta ni halali umeitumiaje kuna watu sasa unakuta matumizi yao si ya halali au wengine matumizi yao si ya kuwasaidia katika akhira yao mtu amejikita kwenye matumizi ya kidunia tu ana neema lakini neema zake unaziona kwenye dunia tu kuto kubadilisha magari ya kifahari kila mwaka ana gari mpya kama si magari kutwa kubadilisha nyumba safari za picnic akisikia stress kidogo eh kipele kinamuasha tu anakwenda Dubai kukitumbua huko eh kumzika kidogo tarafu eh basi mambo ni hayo tu ah, si kwamba ni haramu kwamba haifai kununua magari mazuri ya kifahari haifai kujenga nyumba nzuri makasri jengeni mavilla jengeni makusura tembeeni na maviate ma Range Rover 2024 tembea nayo malambogini maferari hakuna neno vaa vizuri hatusemi kwamba haifai kuvaa vizuri pana watu ni watu wa kuvaa kanzu zake ni kanzu za maana sio kanzu hizi za vitambaa vya sanda Aa, ah, ah, kanzu zake ni za brandi havai isipokuwa kutoka huko nje huko naagiza mafurushi ya kanzu na mavazi mengine hivyo hivyo watoto wake na wake zake kama ni abaya anatoka huko kwenyewe huko kwenye maabaya huko sio haramu sasa utaishia hapo tu kwenye dini unafanya nini unaitumiaje hiyo mali ya halali sasa kwa upande wa pili kwenye dini yako ni mambo gani umeyawekeza kwa ajili ya akhira yako una uwekezaji gani uliofanya kwa hiyo mali yako kwa ajili ya akhira misikiti inajengwa madrasa zinajengwa waislamu wanahitaji misikiti isimamiwe pana waalimu wanasomesha pana mayatima katika miji pana wajane pana mafakiri pana watu maskini vijana wamesimama katika sunna hawana mitaji hahehohe tia maji tia maji tu riski zao za kijanja janja umewasaidiaje umetoa michango gani katika haya mambo yote ya kheri niliyotaja kila jambo linalotajwa haupo janja ujanja tu Sheikh ukhtah ewe mwanaume ewe dada yangu wa Kiislamu manake mko katika wanawake ambao mna mali mko hasa mna mali zenu mmetafuta wako wanawake wafanya biashara wako wengine wamerithi na kuna wengine wazazi wao wana mali wengine waume zao na wao pia ni sehemu ya mali hizo haya mmezitumia katika jambo gani dada zangu katika imani haya ni mambo nyeti sana wafima anfaqahu na ni katika jambo gani ameitumia hiyo mali ni swali hilo wa an ilmihi hadithi yaendelea eh na ataulizwa huyo mja kuhusiana na ilmu yake ikiwa ulipewa ilmu eh na wanasema shurah bad'an dhi bad'in nafasi ya mwanzo kabisa ilmu inayoingia hapo ni alilmu shar'i ni ilmu ya dini lakini pia kwa kufuatia zitaingia ulumu zingine ambazo ni mubaha zenye, mas, zenye manfaa na maslaha kwa mujtamaa pia utaulizwa na kuhusiana ilmu yake madha amila bihi eh madha amila bihi ni kwa jambo gani amefanya kwa ilmu hiyo umeifanyia nini ilmu haya ni maswali ambayo tutakumbana nayo sasa ukiangalia umri umetajwa hapo ujana umetajwa hapo na huo ndio wakati tujipange na majawabu hadithi hii nzito sana hadithi ya bibarza al-Aslami